الأرض ثم رزقته لا أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصر على القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل السلام slušalci Dobro ste došli u naša navečerna emisija, emisija islamske teme. Gost redovni u našoj emisiji islamske teme vo sreda, magistar islamskog prava, Munaf Ishođa, koji danas zajedno su nas ići se družime ova naša emisija. Naš gost koji gostuje u ova emisija islamske teme ima serijal predavane, kao što i dosta našim slušalcama jasno, i take redom sme čule da će nastavi isto i današnjo predavanje. Uvažene pendije, selam alaikum i dobro niste došli još mene naša emisija islamske teme. Aleikum selam i bolje ve našli. Znači, naše družene i deneska je naslov eh, od eh, tema koja si pripremi emisija Ders ili predavane? Danas ko s pomoć Allaha Đelešanuhu ukratko će kažem i nešto od javno pozivanje u islam. Kad počne poslanik sallallahu alaihi veselem da poziva javno u islam. Evo, poštovni slušalci, čime je prilika da preslušam ja nakon pauza ili završetak prvi deo emisija, čima nagradno pitanje, kao je i običajno za svi vas, a nakon toga neko je pitano vezano za današnja tema i družene možete slobodno da postavite na sve dostupne linije našemu gostu koji je vo ova emisija. Uvažena Fendija, Bujrom. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Hvala Allahu Đelešanuhu, hvalom koja se nikom ne upućuje osim njemu, Allahu koji je bez početka i bez kraja. Hvala Allahu Đelešanohu koji nam je dao vid da jedni druge vidimo i koji nam je dao sluh da jedni druge čujemo. Hvala Allahu Đelešanohu koji nam je dozvolio danas da se ovde zahvalimo, sljedećim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanohu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve one koje ga budu sledili do sudnjega dana. Amin ja rabil alamin. Poštovani slušaoci, uz pomoć Allaha Đelešanuhu, daneska ukratko će me od javnog pozivanja u islam poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na naše posledne družene, to jest prošla sreda sme kažале укратко од тајно позивање во ислам и сме кажале од прве муслимани кои биле прве муслимани кои примиле заправо прве ислам и уедно сме кажале што се крие кои биле поуки и поруке во све тие Измеѓу осталог сме рекле посебно, значи сме стаиле акценат на сура Ел Мудесир, која била објавлена посланику салаллаху алейхи веселем, i kada mu uzvišen je Allah Đelešanuhu veli poslaniku sallallahu alaihi ve sellem O ti pokriveni, ustani i opomini i gospodara svoga veličaj i haline svoje očisti i kumira se kloni i ne prigovaraj držeći se da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Znači sme rekli ovde ka bilo oja prateno direktno poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i posle ovogu ajet poslanik sallallahu alaihi ve sellem otvori jedan nov list. Znači, isme rekle kao da uzvišen Allah Đelešanuhu se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli osoba koja živi samo za sebe, znači koja gajljuje samo za sebe, ona nema golem teret i ona a, nema goleme brige, to jest takva osoba da živi bez brige. A ti mu veli uzvi, uzvišen Allah Đelešanuhu, o Muhammede, ili ti, o... A, misionar Islama dajio, ti nemaš pravo veli koji e, će nosiš teško breme na svoja leđa, ti nemaš pravo više da spiješ, nego da treba za sve oja da se pripremiš, da uz, zatim mu veli na, na sam početak uzvišenja Allah Đelešanu ustani, znači treba da staneš i da se pri, pripremiš za sve oja. Deneska, znači nakon tajno pozivanje, денеска ќе почнеме да кажуваме со јавно позивање во ислам. Историчари мисија посланика салаллаху алейхи ве селем, значи мисија Мухамеда салаллаху алейхи ве селем, посланичка мисија, га делет на, две, на два временска периода. Први период е мекански период и кој траев 13 години, значи од сам почеток објаве, од каму почнала објава посланику салаллаху алейхи ве селем, do hijđra, do, do naprave znači hijđra od Meka u Medina. I drugi period je Mekanski period koji počna znači nakon hijđra, odmah što napravi hijđra poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Meka u Medina i on traja do kraj poslanikovog, do cev kraj znači dok biv živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači pune e, 10 godine a oba dva perioda имае значи своје карактеристики. Оба два периода се имае некои специфични е, ствари и место и време кои треба значи да го сматраме и да го разбереме во тогова контекст. Значи во тоа историс во тие историски дешавања. Пошто е, јавно позивање во ислам почнало во мекански период, сега ќе кажеме укратко мало од мекански период. Mekanski period Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem poslaničke misije može da se podeli во tri dela. I e, е, исламски учењаци го делят заправо на три дела. Први е тајно позивање во ислам и е, тија трајало и ранije, као што сме спомнале, значи и детално сме кажале од него, три, целе три години. Други период е javno pozivanjem u islam, ali ovde se odnosi samo na stanovnici Mekke. Znači, kad počne poslanik sallallahu alaihi ve sellem javno da, podiv, da poziva u islam samo vo Meka. I e, od početak, znači četvrta godina, ka završilo, znači tajno pozivanje, ono trajalo tri godine, od početak četvrte godine i trajalo sve do deseta godina poslanstva a deseta godina poslanstva u istorija Islama je poznata kao Amul Huzn, što znači godina žalosti. I od toja e, dešavane sme, kažuvali isto ranije, zaš je nazvana Amul Huzn. I treći period je poznat vo во Ислам, ка почна посланик салалаху алейхи веселем да ljudi van ван to jest sve ljudi ka počna da ги poziva vo islam, од Каошов, што значи од још од Мека од четврта година па све до посланикова селидба во Медина. Периодот тај, тајно позивање во ислам сме рекле да траело да траев три години. За тие време посланик салалаху алейхи ве селем зборив од свое посланство, али зборив ја, тајно и во круг најближе. Значи, што му биле туе укучане, и што има е, поуздание, што му биле верни пријатели, само ним кажував и ги позивав во ислам. Е, почетак четврте године, значи од кога завршило тајно позивање во ислам, е, почетак четврте године посланства посланика Мухамеда салјаллаху алейхи ве селем, објавен е ајет од сура еш 214 ајет kada je uzvišeni Allah Đelešanuhu se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli este billah bismillah ve enzir aširetekel akrabin. Znači ovde kad direktno Allah Đelešanuhu se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu kažuje više da treba javno da uh, poziva. Ve enzir aširetekel akrabin i opomini rodbinu svoju najbližu poruka zapravo od ovog ajeta je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba da poziva u islam, treba da vika u islam i ostala rodbina, jer on smerekljevo tajno pozivane prvo samo se obraća svoje ukućane, ženi, ali radi Allahu anhu tu je kao što bi su nego, što mu bi posinak Zeid ibn Haris i Ebu Bekra posle, pošto mu bi on najbolji prijatelj ali nakon Noja Allah Đelešanu znači mu se obraća da počne malo isto e, šira rodbina da ga poziva u islam. I znači mu veli poslaniku sallallahu i opomini rodbinu svoju najbližu. I poruka je sme rekli da poslanik sallallahu alaihi ve sellem da treba da poziva i ostala rodbina, a ne samo svoje što mi bile tu je bliže ukućane, koje e, ranije, znači sme ga spomnali, koje bile prve muslimani koje primile već koji je primile prve islam. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odmah nakon ovaja uh, objava, što smo ga spomnali malo, što smo spomnali malo pre ovog ajet, iljezov i se skačev na jedan brežuljak vo Safa. Safa i Mirva nađila gljuđi što i da li ga zne tija mesta. Nakon tija počnav da poziva svoja rodbina i počnav da im vika Ja sabahak, ja sabahak. Kad čule ovoga njegov poziv od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se собрале i go prašale и ги праша посланик салалаху али веселем, кад се собрале значи, на тие место, ги праша, што мислите им вели, ка ви, ви реков, ка би ве обавестив, да кони илизае од подножје од ова од тоа брдо. Значи, ние каде сме скачени од подножје долу, да илизае кони ави ми сте поверувале во тија што би ви сум реков. А они му одговараја му велет, за тебе никако не знаме до сега да ни си преварим, да ни си измамим за некоја ствар и од тебе е, знаме само истина, друго ништо, да кажуваш увек истина, што значи да би ти сме поверувале. А посланик салалаху алейхи селем им вели, јас сум уистину, јас сум заправо им вели, послан од Аллаха Джелешануху да ве опоменем ako ne mi poverujete, ovo mu je poslanstvo, znači da sam ja poslanik, da će ve Allah Đelešanuhu kazni. Isto tako, znači, ako ne sledite ja što će vi dostajem od uzvišenog Allaha Đelešanuhu, Allah Đelešanuhu će ve kazniti. Во тоја тренутак послаников Амиджа Ебу Лехеб се обраќа посланику салалаху алейхи ве селем и му вика да Бог да пропао, да Бог да пропао. Тебен лек, i još nastavljamo veli, zar nisi e, zbog koja ovde ka sobrav da ne kažeš da si ti poslanik. Nakon oja ga izgovoriv Oja reči Ebu Leheb, naluten, napušćiv togova skup, ki ga vika poslanik sallallahu alaihi ve sellem i otišuv od tija mesto. Nakon ovoga događaj, poslaniku sallallahu alaihi ve sellem je objavljena sura El Mesed ili sura e, svim nama poznata, znači tebet je da je biljem bio tebe. Uzvišen je Allah Đelešanu, znači odma koju, nakon ovoga događaj, pošto mu rekao Amidža njegov, znači e, Ebu Leheb, pošto mu rekao tebe nek, na isti način Allah Đelešanu mu odvraća i mu veli, este uzubila bismillah, tebet je da bi lehebi ve teb, ma agna anhu maluhu ve ma keseb, se asla naren te leheb, وَمْرَأَتُهُ mra'atuhu hammaletel hatab fi cidiha hablum min mesed. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu od koristi biti blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplams, ra, rasplamsalu. I žena njegova koja splektari. O vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Znači ovde ka uzvišenja Allah Đelešanu odmah mu dava odgovor Ebu Lehebu i kažuje da će bide on sigurno, sigurno vođehenemska vatra. Važno je ovde da se spomene znači da ova sura El Leheb sadrži jedan jak dokaz da je Kur'an Allahova Đelešanuhu objava, a ne tija ljudski govor, kao što pripišuje poslaniku sallallahu alaihi veselem, da go on sam Kur'an e, izmisli ili da uz e, jedan, mal, jedan malov krug, znači uz e, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zajedno da go izmislile Kur'an. Ali ovde kad, znači, važno je da, dok, i će kažem je, zaš je važno, znači, kao dokaz da ne je oja ljudski govor, nego da je objava od uzvišenog Allaha šanuhu. Naime, Ebu Leheb mogo, znači, makar i samo formalno, samo su reči, kaj, kak je vikna poslanik sallallahu alaihi ve sellem da poveruje v njegovo poslanstvo, mogov Ebu Leheb formalno da reče da prihvati islam. Jer na toja način on poslanika sallallahu alaihi ve sellem bi го стави во едно тешко искушение. Би го донесо, teška situacija, jer poslanik sallallahu јер ve sellem, алейхи ne naučiv i nas da ljudjam znači treba da se presuđuje na osnovu njihovo znači vansko izveštavanje. Znači ako veli jedna osoba da je musliman i ako praktikuje koje stvari, mi je treba da mu sudime po tija, da je on vernik. A ona ako izvršava nekoje odredbe, ali tija, znači je ne muzname vo njegove унутрашни дел, значи негово njegov nijet kako mu je jer tija stvari treba da ga prepušćemo i mi Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alaihi veselam. Znači, mogo on samo formalno da reče da prihvaća islam i da praktikuje nekoje stvari i da radi ponovo protiv poslanika sallallahu alaihi veselam. Ali ne, Allah Đelešanuhu ne mu dozvodi. I malo pre što sam rekao, znači mi je treba da presuđujemo prema vanski vansko izjašnjavanje i tije je naglašeno vo brojne poslanikove sallallahu alaihi ve sellem hadisi, a između ostalog uveden hadis poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli umirna en nehkume biz zavahir ve nekile esrair ila Allah. Nama je naređeno da ljudima e, prosuđujemo, znači da im sudime na osnovu njihovog deklarisanja. Znači, kao što će reći on, što se osjeća da je a ono što je u njihovim srcima prepuštamo Allahu Đelešanu. Međutim, Ebu Leheb ne samo da a, nećav da prihvati znači islam, makar i verbalno, znači samo su jezik, već i na a, tija znači nikako uopšte ne razmišlja. Znači uopšte i nema ne razmišlja od tija da prihvati islam. I on umrev kao nevernik, a još za njegovo, znači njegov život, objavljen je ajet vo koji se jasno kažuje da će on i njegova žena bidet stanovnici vatre, da će bidet stanovnici džehennema. Osoba, znači on, koji ne zna budućnost, ne bi mogao da donosi, znači, nekoji, e, nekova odluka da Ebu Leheb takov, e, da donese, znači, sud od Ebu Leheba da on će završi u džehennem. Jer može da se desi da on pred kraj život spoznaje e, istina i da primi islam. Ali upravo tija je e, jedan jak argument da je Kur'an govor uzvišenog Allaha Đelešanuhu koji sve zna. Znači, e, uzvišeni Allah Đelešanuhu sve znaje unapred. Jer kad bi bio govor poslanika sallallahu alaihi ve sellem onda poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne bi znav da Ebu Leheb nikoga neće prihvati islam. Jer oja bilo se desilo na sam početak i mogo znači kasnije Ebu Leheb da prihvati islam što bi bilo kontra poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Znači oja nije, ova sura nije dobar e, dokaz da je Kur'an Allahov govor i da još toga na sam, sama početak E, na sam početak od objave, Allah Đelešanuhu obavestiv da Ebu Leheb nikoga neće prihvati islam. I da će završivo džehennemska vatra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ka a, opomina rodbina najbliža svoja rodbina znači ka ga opomina na jedan izvesen način već on počna znači i javno da poziva v islam, jer je sobrav svi во тоја брежулјак сме рекле Кесафа и им кажав, иако била негова породица, али не му била најужа породица, кај што сме рекле жена или укучане што му биле. Него ја мало дала породица, значи Амиđe ево му биле и све остале другите njegova porodica. Period od kad почнав malo intenzivno ili javno da poziva во islam, počnem nakon što je objavljen ajet na kraj sura od sura El Hijr, a vo togo ajet uzvišen je Allah Đelešanuhu veli, este uzubillah bismillah, Fesda' bima tu'meru arid anil mušrikin. Inna kefejnake il mustehzi'in, ellezine jeđa'alune me Allahi ilahen ahira, fesevfe ja'melun. وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ اليقين Znači ovde kao uzvišen je Allah Đelešanu više kaže poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da treba što više javno da a, poziva. Prevod od ovog ajet je ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje i mnogo što se okani. Znači, na sam početak Allah Đelešanu mu veli ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje. I mnogo što se okani, mi ćemo te osloboditi oni koji se rugaju, koji pored Allaha drugog Boga uzimaju i znaće oni. Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore. Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga, i seždu obavljaj i sve dok si živ gospodara svoga obožavaj. Ovog aja zapravo sadrži naredba upućena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da počne svoje javno pozivanje vo islam. Znači na sam početak od ajeta Allah Đelešanovu mu veli ti javno ispovedaj ono što ti se naređuje. Znači što mu Allah Đelešanovu naređuje da go javno više kažuje svim ljudjam. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tak je i postupni. Znači, počnav javno da kažuje o, o, od, e, svoje, od svoja poslanička misija i počnav da poziva ljudi, da vika ljudi da a, e, verujet vo, o, во негова, значи, посланичка мисија, да е он посланик, салаллаху алейхи веселем, и da je da praten od uzvišenog Allaha Đelešanuhu i da sve što kažuje je od Allaha Đelešanuhu. Tija znači sakalo da se luđam da se kažuje od suština zapravo od islamskog poziva koji sadrži vo sebe znači reči koji sadrži e, vo reči La ilahe illallah da nema drugog Boga osim Allaha джелешану. Tija znači da samo Allah Đelešanuhu je Bog i da je jedino i da jedino njemu treba da se robuje. Zato je uzvišen Allah Đelešanuhu veli Este uzubila bismillah ve ma halektel džinne vel ince illa li ja'budun a e, nisam e, nis, nis, nisam stvorio znači ni džine ni ljude osim da, mo, da me obožavaju što znači striktno, striktno sam stvorio i džine i ljude samo da me obožavaju i naša prava misija jeste da vidime pokorne uzvišenom Allahu Đelešanu. Na togo način i poslanik sallallahu alaihi ve sellem došao vo sukob so mušrička ideologu, ideologija koja priznavala Allaha Đelešanuhu kao vrhovni bog, kao vrhovni, znači oni go priznavali i oni kao vrhovni bog, ali istovremeno заговарале во вера и во кипои они кои ги имале. Во Куран часми заправо на више места значи се истиче да а, предисламски арапи верувале во Аллаха Джелешануху, али на исти начин чиниле много и ширк, тоест приписивале Аллаху Джелешануху више вошти, политеизм, значи zbog tija što oni verovali da i e, spomenete idol, e, tija idoli, njihove kipovi koji im bile, je približavale Allahu Đelešanuhu. Znači ne verovali oni direkt, ka mi je što verujeme direkt u Allaha Đelešanuhu, nego oni uvek imale posrednici, tija im bile njine kipovi. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem мора значи луѓам да им саопшти истина и да им каже да е тија во он што позива значи во вера на исправна значи природна вера, а они во ш, тие во што верујат во идолопоклоници значи што верујат да е тие апсолутно погрешно, значи да е тие сасвим на скретница од прав пут. Vo Allahova vjera znači nema posrednika. A oni tija što čine, znači tija je e, drastičen primjer idolotorije i paganstva. Nije, iako poslanika sallallahu alaihi ve sellem go sakame više od sebe i treba da go sakame, ali nikoga ne gozimame za posrednika kao upućujeme dove Allahu Đelešanuhu između nas i Allaha Đelešanuhu nego direktno se traži od Allaha Đelešanu. A oni što radile, uvek zimale za posrednika svoje kipoje, svoje idoli. Kipoji vo, vo koje verovali Arapi, zapravo nemalo i logika, znači da se veruje u njih, jer oni napravljene bile od ljudska ruka. I e, Zapravo ovde može da se postavi pitanje kamo gleda da poveruje da se oni božanstvo, da poveruje u ena stvar koje ga same pravile su ruke. Poslanik sallallahu alejhi e, ve sellem vera vo во poziva bila je na prirodna i laka je na vera. Znači, prirodna za nas je uzvišen Allah Đelešanu ga prati v влюджам i on Znov nije kakve sme i prema tija znači ni prativ i je na prirodna i laka vera. A taja vera koja naučava, znači koja nauči da samo je Allah Đelešanu Bog, da je jeden, da je večen, da je savršen i da mu niko ravan nije i da niko znači ne sličen Allahu Đelešanu. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je vikav Arapi, znači je pozivav Arapi, ujedno i čitavo čovečanstvo, znači svi ljudi vo vjera tevhida, znači da poverujet vo jednogo Allaha Đelešanovu, što, što znači da e, izdvajanje Allaha Đelešanovu iznad sve i priznavanje samo njega kao stvoritelja i jednog koji zaslužuje znači da bide obožavan koji zaslužuje, znači, samo on da mu videme njemu pokorni i da go obožavame. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasniv, znači tijam ljudem koji je e, pozivav, koji je vikav u vjera, zapravo suština islamskog vjerovanja koja je, e, ona je sadržena ova, ova celo vjerovanje, znači tevhid, وسورة الإخلاص كده أزبشن الله جل شانه ولي أستوز بالله بسم الله قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا من أحد نحن نعم، الله جل شانه سأبرا جبسانيكو صلى الله عليه وسلم يمولي قل هو الله أحد что значит он, он и da nema drugog Boga osim njemu. Allahu samed, Allah je utočište svakome. Znači, on ga dava obskrba. Allah je Đelešanuhu, što znači suprotno da nema, da ne treba za Nego, znači nekoj da mu dava obskrba. Lem je lid, velem juled, nije rodio i rođen nije, velem je kullehu kufu ven ehad i nikomu ravan nije ova kuranska sura i pored svoja kratkoća, znači ova sura ima samo četiri kratka ajeta, iznosi zapravo temeli od islamskog vjerovanja, koje se ogledaje vo, sljedeća stvar, da Allah Đelešanuhu je jedan, On je stvoritelj ovoga svet i sve što postoji znači na njegu. Allah Đelešanuhu je od uvijek nije rodi, ne rodi znači i rođen nije i nikomu ravan nije. Allah je vječen, On je silni, On je svemoćni, sveznajući, mudri, sveopći, dobročinitelj, milostiv. Allah Đelešanu je, e, e On je koji uzdržava i bdje nad stvorenima, nad svjetovima, nad sve znači On što stvori, Allah Đelešanuhu se upisuje su sve njegove osobine, e, ali tija se osobine savršenstva, znači sifatul kemal. Kemal znači savršen, znači i Allahove Đelešanuhu osobine se savršene. I ništa nije poput njega, malo pre što smo rekli, što znači lejce ke mislihi šeijun. Znači nema ništa poput Allaha Đelešanuhu. I zatija ne je dozvoljeno da poistovećujeme uzvišenog Allaha Đelešanuhu so njegove stvorenja. Tija što uh, e, uzvišeni Allah Đelešanuhu za sebe propisav od osobine i svojstva koje ga on posjeduje, vo tija treba znači da se veruje bez poređenja so е, e, njegove osobine, so bilo, е, било што значи друго кое припада од негове створење recimo ka, ka veli uzvišeni Allah Đelešanuhu e, Allahovo lice ili poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli u jedan hadis jedullah Allahova ruka ne treba da ga uporedujeme znači so naše lice ili so naša ruka pa da ga upoređujeme Allah ima ruka ka mi ješ imame znači tija ne je dozvoljeno ali sve on što opisao za sebe što kazao za sebe treba vo tija da poverujeme i kašću rekao on ili poslanik sallallahu alaihi ve sellem znači e, sam uzvišeni Allah Đelešanohu opišav sebe vo Kur'an ili što go opišav njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vo verodestojne hadisi. Rezultat od poslanikovog sallallahu alaihi ve sellem javnog pozivanja bi znači obraćanje vo islam e, tijam koje je Allah Đelešanuhu znači otvori srce da prihvate islam. Ali u isto vreme a, e, nastupile znači i jene goleme poteškoće, jene goleme e, iskušenja za poslanika sallallahu alaihi ve sellem i prve muslimani. Mušrici во тоја период почнале значи да злоставляе и да прогањаја муслимани, нарочито кои им биле нихове робои znači e, ima svojeg roba i toga rob ako primi islam posebno bi znači matretiran roboji i, i ujedno osobe koje e, ne bile znači od ugledne nekoje kurejške porodice koje nemale zaštita koje ne bile od jaka porodica da ima nekoj da ge zaštiti Затија сега укратко ќе кажеме од патне i iskušenja prvih muslimana so što se e, suočavali oni i na koji način bile mučene i upravo da vidime oni kad se mučile i što treba da izvučeme od tija a treba i mi danas ako ne nekoj napada zbog vera islam da odustaneme od tija ili treba e, da se borime da vidime ka postupile znači prve muslimani jer oni će ne bide najbolji primer уедно со посланика салалаху алейхи ве селем за наше дале значи делуење во наш живот. На сам почеток мушрици не реагувале значи е, кога че се чуе да некој млад човек позива во некоја нова вера. И тие трајало сведок не се соочиле со научавање ислама о киповима. Значи, док не почнав ислам да кажуе E, lošu za i da ne počne poslanik sallallahu alaihi ve sellem da, da poziva ljudi u islam da se okane znači od tija kipoji i pored logičnosti znači iako imala logika a, od tija naučavani islam koji ga podučava da ne veruje u kipoji i čuje kova sama znači e, priroda znači sklonost da prihvati mekanski i da idolopoklonici tija ne učinile. Znači, ne, ne čale, e, iako je se na, čovjek je naklonen da prihvati znači jedno, jedino kalaha Đelešanovu i da ne veruje u kipoj. Ali oni i pored tija, i ako bile znači naklonjene Allah Đelešanovu, ako ne stvoriv takve, oni ponovo ne učinale tija i ne poverovali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. oni e, razbrale da prihvatanje e, islama, ako prihvate islam, znači da će morae da se počine samo Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku i da neće može da čine uh, uh, su sebe i su svoje uh, imetak, su svoja imovina, što sakaje. Oni vidjeli da će prihvatani, ako prihvatet islam, da će izgubet vođstvo i ugled koje go uživale во Мека. И во тие време, значи, била главна арапско идолопоклонички е, светилиште. Во е, сама Ка, Каба, значи, и унутар и наоколу туе, околу Каба, имале околу 360 кипои, кои сваке године ги посечувале племени, племена из цела Саудиска Арабија. Куреши на тогова начин биле значи во центру дешавање, јер сви наоколу племена кои живеле во читава Саудиска Арабија им доаѓале ке ни во Мека. И на тој начин добро значи тргувале и зараđувале за време муштичког ходочашча, каде доаѓале значи да посечуе своје екипои, они правиле во тие време голема трговина. И због тие веќина Курешије ne prihvatile poslanikov e, poziv во посланичка мисија Мухамеда салаллаху алейхи ве селем, веќе станале во одбрана idoi идоли и мушличка Međutim, Меѓутим, значи, кавели моја да станале против вера, да не прихватиле позив посланика салаллаху алейхи ве селем, меѓутим, меѓу Курейшије имале и разумни луѓи koje se odazvale poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i primile islam. Ali oni bile manina, znači samo malo prihvatili. Među prve muslimani bih i rob poput Bilala Havešija. I e, jedan golem deo od prve muslimani i muslimanke pot, poticav od to e, obične kurešije. Znači, poreklo im bilo od obične kurešije, porodice koje nemale, znači, e, koje nemale golem ugled, koje nemale e, golema porodica, da bi ga nekoj štitili. Zapravo i zbog tija mušrici tija go iskoristile i nad njih počnale da činje goleme nepravde pored vređanja, znači, e, i drugi, druge zlostavljanje, verbalno, znači jezički, počnale da ga muče i fizički. I to tija se ponavljalo, znači, počinalo češće da se ponavlja. Ne samo su jezik da ga vređale, nego počinale i da ga e, muče. Во све сире кои кажуваат од живот посланика салалаху алейхи веселем, а и све друга историска литература, beleži brojne svedočenja od mučenje i patne prvih muslimana. Mi ovde ukratko će kažeme samo od nekuje koje se, za koje im se činila pogolema nepravda i koje se zapravo zabeležene i koje se čujene во историја Ислама. Абесински роб Билал Хабешија мало пре што сме рекле, еден е он od tija osobe koje bile mučene na sam početak Islama. On iskreno znači prihvativ vjera Islam i njegov vlasnik koji mu biv njegov vlasnik jer on biv rob se vika Umeje ibn Halef. Za време пладно, znači koja bila najgolema žega, ом го ваѓа Билала ради и му наредував да легне на врев пустински песок, значи на еден ужарен пустински песок. Затим, кај ќе легне э, Билал Хавешија, на негова прса, значи на негове гржи, му става еден голем камен, исто кој бив врев, кој бив на песок ужарен. И Билал на тогуа начин бив изложен na, a, муке, на ене големе муке, али ни ali моменат, значи иако iako ima муке, ни nijedan моменат он не се pokaja, ни moment моменат не се поколебав да рече mnogo me ме ja, a а може бар со da да речем odustajem значи znači, od оваа вера. Него njegove reči биле увек ехад, ехад, што значи jedan je. Аллах Đelešanuhu je jedan. I oja se reči zapisane vo islamska istorija so zlatne slova i se e, simbol se za, za žrtvujene na Allahov put. Znači, oja reči koju je izrekao Bilal Habešija, ehad, ehad, Allah je jedan, on je jedan, da nema drugog osim nego, oja se zapravo znači jedan simbol za svi nas i ni kažuje ka treba da postupimo da postupime iako e, ni e, se vrši na nas raz, razne torture, iako ni se dešava razne mučenje. No i mnoge druge, znači, e, ashabi i, sahibi, i sahabike bile e, mučene na razne načine. Poznati islamski učenjak Hafize Zehebi vo, svoje delo, vo svoja sira, navodi on vo biografija između ostalog i, i vezano za oja malo pre što smo rekli za Bilala Havešija i veli sledeće Bilal Havešija bi znači među prve koje primile islam i zbog tija bih izvor, izvrgnut na strašno mučenje znači mu se vršilo na nego strašno mučenje se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda da rekov sedmoro ljudi, znači bile sedme ljudi koji je prve javno kažale da primile islam. Ne prvo da prihvatile islam, nego prvo javno kažale javno svim da prihvatile islam. A tija bile veli Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Bekr, Amr i njegova majka Sumeija, Bilal, Suhejl, Er-Rumi i Mikdad. Što se tiče Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekra, oni dvajca znači bile zaštićene s obzirom da pripadale vojena ugledna kurejška porodica. Ali ostale oja pet osobe koje smo ge nabrojile, bile izložene na golemo mučenje. Mušrici znači ge e, stavljale во, ене, е, во еден железен оклоп, значи оклоп направен бив од железо и ги ставале, ге ставале на ужарен песок. Значи оклоп тоа е од железо, каде бив ужарен, че ги стајат натра, и тогава оклоп го ставале још на ужарен песок како би ги мучиле на тоја начин. Још овде ќе спомнеме од мучене е, Сумеја, i ne, e, Nejdin muž Jasir i njihov sin Amar. E, se, ima jedna predava koja se navodi da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem naišov pored e, jedno pleme Benu Mahzun koji je za vreme pladno, znači baš koga je toga odma popladno, koga je najviše vrućo, koja je najviše žega, gevađale Amara негово го бавајка оца, значи Јасира, негове родители и негова мати Сумеја и ге мучиле, значи, на тогуа вруч мекански песок. От овде видиме, значи, да Амар и негова а, породица, значи, бабајко и мати, биле сви, значи, цела породица муслимани. И ги ваджале во тоја мекански песок и ги мучиле na najgori način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sabren ale jasir fe inne al jannah strpi se im veli kak je vidov ka prošov pored njih ka jamučet im rekao strpi se porodico Jasirova vama je obećan džennet i Amarova majka Sumeja ubijena je na jedan uh, lukav, na jedan lož način Такешо Ебу Джехел и заве, значи, копля во нејдин сполни орган. Значи, полајте до која мера биле мучене луѓи и на, која, на кој начин је убиена Сумеја. И Сумеја, ради Аллаху Анха, се сматра за први шехид во Ислам. Значи, први шехид во Ислам је Сумеја мати Амарова. Након тија Ебу Бехер радијаллаху анху бив е, е, богат еден човек. Свој иметак измеѓу остало го трошив и за откуп робои, кои касније ги ослобаѓав. Значи, има некој роб ке некого, примив ислам и видев да го мучат као ја примери што сме навеле мало пре, он ќе го купи тогава го роба и одма го купував као роб за себе, nakon tija odmah go oslobađamo. On, pored uh, Bilala, malo pre što smo spomnali, koji go vađali i koji vikat ehat, ehat, on go oslobodiv, ali uh, pored nego, nego oslobodiv još šest roboji koje bile koji je bile muslimani, koje primile islam. A tija roboji bile Amar ibn Fuhejr, Umu Ubejs, Zinnara, ondak Nehdija, и нејдина нејзина черка и служавка Бену Муумела. На тогова начин Ебу Бекр ради Аллаху Анху искажа еден максимални солидарност со луѓи кои биле изложене на разне патне, на разне мучене, исклучиво због вера. Значи, они и пред преда примет ислам, биле ке луѓи робови. Али не ги мучиле све док не примиле ислам. Након што примиле ислам, ка почна постани салалаху алейхи веселем јавно да позива, ка виделе да почнав да се шири меѓу луѓе ислам, онда кони за да ви задале страх да не ви се ширив ислам многу, почнале да ги мучат на најлоше начини. Во Сире се наводи да Ебу Лехеб prati poslanika sallallahu alejhi ve sellem vo vreme ходочашće, znači kad dođa во Meka malo pre što smo rekli, i e, kad posjećuja tija svete mesta i uvek mu ida po njegov trag i po ulice ki prođa poslanik sallallahu alejhi ve sellem i javno znači protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem širi vlaž i go vređav so lažne reči kako bi ge ljudi odvrativ od islama čak ne se zadovoljava, zadovoljava znači so tija samo da go vređa, ponekoga go gađa i so kameni poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Tak je da bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem za sebe kao da ostala krvav trag. Nakon e, smrti, nakon što mu preseli poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i e, drugi sin Abdullah, znači drugi sin Allah, Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem Abdullah Ebu Leheb iskaža e, na golema radost i tija radost, ne radost. I odma ke svoje prijatelji da ga ogavesti da im kaže kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostana bez muškog naslednika. Zapravo ostana bez muška loza, što znači da ostanav bez potomstva. I taja njegova zloradost e, i vređanje e, mušrika zabeleženo je u Kur'an časni, u sura El Keuser, sme kažuvali znači malo detaljnije e, pre nekoliko naše druženja, da ne bi ponovo ovde ka, kažuvali o taja. Znači tu je Kala zapravo kad se raduvali oni, evo poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ostane bez spomena, neće ima koji da go spomene jer mu e, preseljuje njegove muške deca, zapravo Allah Đelešanu veli, oni ima da ostane bez spomena i tija nije, znači, deneska na pojava koja ne može, je na činjenica koja ne može nikoj da ga poriče. Den deneska poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, svi go spomine. Den deneska se e, luđi E, spremne i se žrtvuju za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za vera islam. Što znači da oni ostanale bez spomena, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvek će se spomine sve do sudneg dana. Ebu Lehebova žena isto Umu Džemila nikako ne zaostajala za svojeg muža vo e, neprijateljstvo prema poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne, mržna bila tolkava da a, stavala trnje po put kada je ida poslanik sallallahu alaihi veselam. Čak preko noć idala i mu stavala pred kuća kje će poslanik sallallahu alaihi veselam mu stavala trnje kako bi go bodale i bi mu davale bol poslaniku sallallahu alaihi veselam isto ujedno, znači se spomine, ona bila a, osoba koja mnogo vređala, zborila, što bi smo mogli da kažeme da bila ona golema, da imala, nas što se veli, golem jezik, jezikarka. I e, poslanika sallallahu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na razen ne načini sakala da mu zagorča njegov život. Znači na sve moguće načini, sve koristila. Uvek posticala, znači, taja da zapali vatra mržne prema poslanika sallallahu alaihi ve sellem uvek pravila smutne i splektarila uvek prema poslanika sallallahu alaihi ve sellem čak posticala znači i arapske pesnici koje živile tija, toga vo tija vreme da klevete poslanika sallallahu alaihi ve sellem znači da pišuje nekuje stihovi kada će bide vređan kada će bide kleveten poslanik sallallahu alaihi ve sellem zbog tija ona je kuran названа као хаммалетел хатаб, значи жена која, која сплекта праи. Мало пред сме га <clears throat> превеле оваа цела сура, каде сме рекле значи да е обечан джехенем за нејдиногу мужа Ебу Лехеба и сама на. И она е названа значи хаммалетел хатаб, жена која праи сплек, сплет, сплетке. da bi maksimalno znači e, napokosila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i go o, povredila poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova porodica koja mu bila su nego Ebu Leheb i njegova žena njegova a, žena Umu Džemila nagovorile svoje sinovi Utbea i Utejbea da a, razvenčaje, da ture znači ćerke od poslanika sallallahu alaihi ve sellem Rukija i Umu Kulsuma, koje bile omužene znači za ni prije poslanstva, jer prije poslanstva, prije nego da mu doje objava poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, oja njegove dve ćerke, znači uh, e, bile omužene za Ebu Lehebov, Ebu Lehebove, Lehebove sinovi, za Utbea i Utejbea i kako bi izrazile, znači kako bi go povredile poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Ebu Leheb i njegova žena Umu Džemila, nagovorile svoje e, deca da razvede žene, e, oja, e, čerke od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Što i oni tija učinile, znači, i e, na toja način ispolile, znači, svoja mržnja i neprijateljstvo prema тија во што позива посланик салалаху алейхи селем. Значи е, изразиле едно мржња према тија што Господар светова достаи према посланика салалаху алейхи веселем. Значи на свакој начин се покушавало и према посланика салалаху алейхи веселем и према првите муслимани да им е, начинет разне потешкоче. kako bi ga odvratile od vera Islam. Ranije smo spominali i poslanika sallallahu alaihi veselem kamu bilo nudeno znači razne stvari da bi ostanav od, da bi odustanav od e, pozivanja u islam, ali on im rekao znači bilo što da mu ponude, on od tija neće odustane. Znači, uz pomoć Allaha Đelešanovu, danas kad smo se potrudili ukratko da kažeme od javno pozivanje u islam, i ujedno na koji način bile mučene prve muslimani i kako postupile oni što treba tija da ne bide i nam pouka i poruka ka treba mi je deneska da postupime. Ka treba mi je ako, i da ne se vrše zbog islam neku je nepravde prema nas, treba znači mi je da bideme strpljive i treba da radime na tija još više, na pozivane u islam, jer oni nikoga do kraja sudnjega dana, znači do, sve do sudnji dan, oni neće odustane so njihove spletke što smo ga navele koje je činila i sama Ebu Lehebova žena protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem i deneska isto protiv muslimani se vrše znači razne spletke, spletke, ali ne trebe mi od tija da odustajame, znači od pozivanja u islam. I Iako se suočime, znači su nekoje loše stvari, ние треба да наставиме да тераме свој пут. Молим Аллаха Джелешануху да ни даде да видиме од тие попут Билала Хабешија, кој увек викав Ехад, Ехад, иако бив многу мучен. Poštovni slušalci, prvi deo naše družine je završeno. Ovako divno predavane. Uvaženi Efendija, koji je gost svaka sreda magister islamskog prava Munafis Vođa, njegov serijal predavane je od život poslanika. Dosta imamo emisije kada možete da ga proverite preko naša stranica od početak pa do kraj i tak je povezano druženje. Doći druge naše gosti kao Idris Idrizović, Muamer Liko, Haris Kalač i ostali gosti različite teme i družene imaju kroz naše emisije islamske teme. Uvažene Fendija, da li će da na kratka pauza ili će čujeme nagradno pitanje? Pa najbolje malo da napravime malo kratka pauza i će go objavi me, će ono pisome javno koje će vide naše pitanje, nakon te i će go kažem ovde. Idemo na kratka pauza, pa se vraćame posle ponovo so pitanje koje sledi za sve naše slušalce, a nakon toga, poštovani slušalci, možete da se uključite i vi i postavite neko je pitanje vezano za današnjo naše druženje našemu prisutnom gostu. There's not a single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock walking tree and every grain of sand that embraced his noble feet, all that kissed his blessed hands. Ya Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما 来。 Assalamu alaikum everyone, this is Brother Mahazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. صلي الله قالت يا رسول الله الله الله All the poetry ever written الله الله يا الله يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله الله قمت أصلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا رب قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا, بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا, رب يا بصير يا الله الله الله إليك وأهلك Slušajte glas Lamus radio. من شؤم ظلمي ćemo وسوء الثالي وتركي وشهوة القيل والقال وسوء الثعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع Jedan sjab, njena poruka za građani se zamolio da ne vađe od svoje dvore na javne prohodne putove sneg. Ja Rahim, ja Sami, ja Basir, Allah, Allah. ربي كثيرا والذنب صار كبيرا لكنني جئت أسعى والعمر صار قصيرا طرقت بابك ربي فهل أشم عبيرا يا قدير يا رب يا غفور يا, يا رحيم يا, رب يا سميع يا, رب يا بصير يا, رب يا قدير يا, رب يا غفور يا, رب يا رحيم يا, رب يا سميع يا, رب يا بصير يا الله الله mais frio. lutje tona O Zot, lutjen ti me ty ta drejtoj Në orë të vona Ti e ai që i dëgjon Gjithë lutje tona O Zot, lutjen ti me ty ta drejtoj Në orë të vona je ai që i dëgjon Gjithi lutje tona, o Zot Lutjen ti me ty ta drejtoj E, lumët në të E, lumët je musliman E besojmë zotin të mon Fjallë të tina i respektojmë Dhe ka zdasëm se të projmë Ky islam në ban krenar Jem umbeti me satar A pon koni o lazni Se pek noj këti lahim Unë bekloj këti laki Për me i thonë do fjallë sa Fjallë sa o dini tanë Pegamberi të selam Pejgamberi o ka urnu O martesën mos me vanu E o e e e e e e Ke kujdes mos me sharu Habi syte bani kater, Se martesa nuk katër Zhe dhe gruno tjetën dëshme Mos e këshyrë është jetë Se e shia shpejt kalon Mariteti jetë gjithmon Mos e këshyrë për pasunit میره گرون چه با سایگی ساشت با من پاس بارم یه تیور لای یه فیتارم گوی کتا فیاله منو دو اون داش مگرون می او بارد این گو مویمان تیر مسلمانه A e din dhe në thone O po se ti zotit ka urnue, e Urin të në gjithë më në ngu e i më t'i fjallë ku të fosh me burin Se me krisu në shpin murin O pa i zburit me jesë në konacet Te malkojnë banal me lachet O sa erburi kur ti e ndere Ke kujdes me prit me qere O e shumir qysha i don Se kështu burin shumë e gizon O nëse ope me fitu Burit than veç me jush vin ku E nëse do në me hi Me burit than me kon razi O, o burit mirë që du të me u kon Me pas dine dhe imon Me fol drejt ku do që jeni Nashmet pasen hi e venim Aj që zotit frigi ko Pa drejtë si mos me i po Mos ban turti me sulmuem Se pak drekën ta ka banue Mos shërtrim me u kalzue Se s'ma kush me rreh një grue Ban ti sabër edhe baj Rudhe gujen e mos shaj Për na i tjeqe, për na i Një qint mira mos ja qit nuj Dash me kon besim thori mir Ti ndaj grus me pos më shir Dash ti gru në për me gzu Pak për qefi duesh me shku Pak për qefi duesh me shku Se qashtu zotje ka kryu zotje ka Nash me pas me të ljumë të hri O, o heri ti një gojem Her ajo ti një gojem ti Yeah. قامت الأرض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناقع رقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام يا من من تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان من زمان الأولين العدا إن للجنات سحرا محتوى فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما فارتقي في الخير وارقى وفقا إنها العليا تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى أبجور الأوهال وصعات في السماء أبجور الأوهال وصعات في السماء أبجور الأوهال وصعات في السماء أبجور الأوهال وصعات me ponovo emisija drugi deo vo naša emisija islamske teme. Kao što i vi je poznato, poštovani slušalci, da vo naše družine uvek imamo po jedno javno pitanje koje go postavljaju naši gosti kao što, što se družet eh, sa nas vo oja navećene emisije. Pa evo prilika svega imamo da krenemo vo drugi deo i da čujeme današnjo nagradno pitanje koje će biti za vas. Odgovori možete da dadete na naše emisije sve dostupne linije, kao i na Facebook stranica na komentari. Uvažena Efendija, da će me Kujeni Jedereska naš nagradno pitanje za ova emisija. naše nagradno pitanje jeste koji se smatra kao prvi šehid u Islam, znači koji je na prvi šehid u Islam? Ako sme čuli pitanje kako glasi, očekujeme da naši slušalci dadet odgovor, a <laughs> malo mi je nekako mi dojede ka smešno, ako ste dobro pratili predavanje kao što sam ja pratio i slušao, onda je odgovor tu je kas jednostaven. Mi se čini, mene, mene znači mi se čini ja ne mora da znači da je tako je kao što ja velim da je ova prilika na ova situacija. Svega možete da postavite vi pitanja našemu gostu vezano za današnja tema ili nešto verski, što evo stane možda vi dade odgovor na sve naše dostupne linije kada možda ne kontaktirate kao što se Facebook, broj telefoni, Skip, Viber i tako dalje. A mi evo među vremenu potrudime da prašame našeg Efendija malo da razjasni situacija i družene ova tema koja ima daneska vezano za javno pozivane u islam. Uvažena Efendija, da li možeš nešto ne kažeš i da povežem i da razjasnim malo opširnije neke stvari, pošto sam ja kao voditelj misije i pored tebe sam slušao predavane, vo prošla emisija ste spomnale nešto tajno pozivane. Danas kad ste spomnale javno pozivane. Da li možeš nešto da ne napraviš u poredak tu je da uporedi situacija zašto poslanik poziva tajno, i zašto se ga javno poziva. Znači, e, koja bila ta prepreka između ovija dve stvari? Pa prošlo naše druženje bilo, bilo su tajno pozivanje u islam. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem od kamo došla prva objava, kad došla ke svoja žena Hazreti Hatidža i kaže što mu se dogodilo, ona mu rekla da ne treba uopšte da se plaši, nego treba da vide radosten, jer tija je e, prateno od uzvišenog Allaha Đelešanuhu i da treba on tija da go dostaji ljuđam. Ali e, situacija u koja se naođa poslanik sallallahu alaihi ve sellem bila teška da ileze znači pred ljuđi i da javno svi ge poziva. Nego prvo počna poslanik sallallahu alaihi ve sellem da ge poziva tajno i smo rekli da se vrale svi vo kuća Erkamova, Darul Erkam, za tija je i nazvana, kada je poziva poslanik sallallahu alaihi ve sellem, tajno i sme rekli da tu je zapravo se e, krije poruka da treba prvo da se počne znači od e, svoje ukućane, od svoja najbliža porodica. Prvo znači treba da islam i islamske propise, islamske norme, islamske principi prvo je prihvati ги прихвати твоја најближа породица, укуќане, ондак твоје пријатели, па ондак идеш дале. И на тој начин исто поступив и посланик салаллаху алейхи ве селем. Прво значи се обратив својите жени, Али ради Аллаху анху кој му бил во куќа, Зейд ибн Сабиту и неговому пријателю Еву Бекру. На тој начин, начин он припремав терен, полека-полека, значи, za dalje širenje Islama. Jer ako bi počnem direktno odjedno javno dok nemam nikogo na okolo sebe, bi mu bilo mnogo poteško. Iako bi, znači, iako bi Allahov poslanik, ali nemala, a, nema ambijent toja za da odmah se krene a, e, javno. Znači, tija trajalo sve tri godine dok nesobrav nekoliko ljudi oko sebe koje će biti spremne da žrtvujet svoj život radi njego i radi islam. Nakon tija i uzvišeni Allah Đelešanohu vo ajet koji smo go proučili malo pre e, se obraća znači direkt poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli festa bima ta'meru znači bima, bima ta'meru ti javno ispovedaj ono što ti se naređuje mu naređuje više Allah Đelešanuhu se stvorile, znači se napravile tija uslovi da više javno poziva svua porodica i druge ostale ljudi naokolo od svua familija i e, šire, znači prvo u Meka, pa onda i u čitav svet. I na toja način, znači, postupi poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Od kamu bilo naređeno od Allaha Đelešanuhu javno da počne da poziva, on počna i smo rekli znači da ošao tamo na jedno brdo na, na mesto Safa i počna da poziva ljudi vo islam i tija najgore što moglo da bide jeste odma njegov amidža znači prv od uh, svoja porodica bliža nekoja porodica počnav da mu iliza protiv njega i tija posebno go pogodilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i e, нас свакојего човека, значи каде си почнав ти во некоја ствар или за некоја ствар да позиваш во нешто или и каде ти илезов одма амиджа против тебе, тија посебно би ти дало некој бол. Али и тија не го спрочило, значи посланика салалаху алейхи веселем, него он настави со своја е, мисија и позивав и заправо е, срж Од тој тија е, исламски позив бив скриен во речи Ла илахе иллаллах, Мухаммед Расулуллах, значи да нема другог Бога осим Аллаха Джелешануху и да е Мухаммед салаллаху алейхи веселем негов роб и негов посланик. Значи, мало пре што pitanje постави питање која била разлика, нема ли услови, значи. Се труди прво посланик салаллаху алейхи веселем да обезбеди луѓе кои ќе видат стално со него кој ќе го поддржавае, отка се направиле тие услови, онда Кала Джелешанову му објавив директно да почне да позива, јер имав покрај себе још неколку луѓи. Не би сакав се овде да споминам а, од ка примиле ислам, значи Омер Радиалаху анху и Хамза, sledeće naše druženje, znači će počneme sa njihovo prihvatanje Islama, koga dodatno bi uh, ojačan poslanik sallallahu alaihi ve sellem svoja ljudi i još više počna javno e, da poziva, ali oja e, sljedeće naše druženje, vo sledeće naše druženje će go kažeme opširnije. Uvaženi Efendija, sama reč e, pozivane u Islam, uh, vosegašno vreme, na koji način e, možda se poziva u islam i koji je to ja što bi pozivao u islamu? Pa znači, evo... Znači, vosegašne, vosegašne da, da, da. situacije. Ovde, kao malo pre smo spomnali, ka postupa poslanik sallallahu alaihi veselem i mi je zapravo zašto smo odabrali, znači, da kažujemo od život poslanika sallallahu alaihi veselem за да го земеме пример, да ни биде пример во наш живот, он Карадив, он ка поступав, да и мие на тој начин поступиме. И овдека заправо се крие и мие ка треба да поступиме. Значи, посланик салалаху али веселем прво јавно, тајно позива. Заш тајно? Јер требало да се направи, се рекле, амбиент, да се, да, да се направи мало bolje da do, da ljudi okolo sebe koji će go podržati u njegovo dalje pozivanje. I deneska, znači, svako svakoj treba da vidi ke se naođa, ka se naođa i svako svakoj može da poziva u Islam. Ka velim, može da poziva, može da kaže nekoliko reči od Islam. Normalno, e, taja osoba koja se poziva, posle može, ako primi Islam, samo ona još više da usavrši sebe. Ali prvo znači treba da vidi gdje se naođa i na koji način treba da postupi. Ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo javno poziva, možda vo e, mesto koje se наоѓа i on treba tako da postupi. Ako je vo некое neverničko mesto каде može da mu se napravi некоја nepravda i da mu se da bide da vide znači mučen od razne nekoje e, su razne nekoje stvari onda treba i on prvo možda tajno da poziva da napravi znači malo nekoj krug pa onda da ileze i javno da poziva Koji je prioritet e, pozivane vo islam? Na koji način bi bio prioritet pozivane vo islam, ali vezano znači za a, e, nas muslimani? E, pozivane u islam, e, da li možda ni na prešu poređene, kad se reče pozivane u islam, na kogo znači tija, da li je tija za nas pozivane i upustvo vo korak napre ili pozivane u islam od nekoja druga vera pa da vleze vo islam? Pa sama reč pozivane u islam znači da pozivaš nekogo koji ne je u islam. Znači možeš čuje kada pozivaš koji ne je u islam, a toga što je u islam možeš da mu kažeš još detaljnije neke stvari koje ne geznaje a se poziva znači osoba koja ne je во islam. I посланик салалаху алейхи ve sellem kad je вика prve арапи i уедно читаво човечанство во вера, прво што ги вика значи во вера тевхид, да поверујат, да почнат да верујат во тевхид, во едноќа Аллаха Джелешанху. И заправо, ако земеме мало да ги анализираме курански ајети, прве е, objave во мекански период управо биле везане за тија. Увек позивале, значи, да се поверуе во Аллаха Джелешануху. Увек се кажувало од Аллаха Джелешануху, а тија речи сме рекле да се кријет и е, во сура Ихлас, ќе да узвишени Аллах Джелешануху вели, естеузубила бисмилlah, кул хуваллаху ехад, реци он је један, Аллаху самет, Аллах је уточиште. Сваком lem jelid velem julet, nije rodio i rođen nije, velem je hukufu ven ehad, i nikomu ravan nije. Znači ovde kad ni kaže kako je Allah Đelešanu kaveli, on je jedan suprotno što znači da sve druge imaju paru. Evo ljudi stvorene se vo parovi, životine, biljke, sve. Ali on je jedan. Da je utočište svakom, da on ga dava obskrba, obskrba svakom. I da ne je ovisen za obskrba nemu nekoj da mu dava. Nije rodio i rođen nije, što znači sve drugo se rađa. I rodeno je. Ali on je jeden, bez da, je, da go neko rodi ili on da rodi. I nikomu ravan nije, sme rekli, znači, e, da je samo on jeden. i da ima on potpune i savršene svoje e, osobine koje e, se naziva evo vera islam tija poznate se u islamska literatura kao sifatul kemal znači savršene svoje e, osobine i zatija znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo poziva vojavo tevhid Da li možda napravime upoređene i da čujeme odgovor na ove pitanje, možda je ne, neadekvatno, ali dobro je malo da se razjasnuje neke stvari. E, da li posjeduje i koja je razlika pozivane u islam i podučavane u islamu? I kojima, e, koji bi bio pa, prioritet e, mm. od poučavane u islamu? Pa malo pre sam rekao, znači, pozivane u islam se poziva osoba koja je van islam. Bilo vo koja religija, vo koja vera da pripada. Svako što што е, не е муслиман, кој не припаде ислам, он е ван ислам и него се a osoba koja je u islam, znači koja je, koji je musliman, on samo se podučava svetom, znači se uči stvari koje je e, uči stvari koje ne ga zne. Znači čovjek ne može da zne sve. Čak e, podeljuje islamski učenjaci, mučite hidi, mučite мучтехид je koji, den, koji donesi nekoj E, zaključak, znači za vera islam istražuje, istražuje, istražuje i na kraju donosi odluka da treba tako i tako da vidi. I je delje to ni mučtehidi da se e, prvo imaš mutlak mučtehid, znači koji skoro sve poznava znači vo vera islam. Onda imaš mukajed mučtehid koji poznava određene stvari. Recimo imaš mučtehid samo za porodičnu pravo znači islamski učenjak, se bavi samo sa porodično pravo. Sve ovo detalji izučio od porodično pravo. Imaš recimo islamska ekonomija, se bavi jedan musliman su samo sa islamska ekonomija. Ne poznava druge e, grane toliko, ali islamska ekonomija ga poznava. Ili so obligacijono pravo. Znači, taja mu je struka i se bavi detaljno od tija izučava. Jer danas kad čovjek ne može za sve da poznava. I za tija, znači, ako jedan dobro poznava porodično pravo, onda kaže on vezano za porodično pravo i uče ljudi koji saka da nauče za a, taja oblast. A osoba koja se poziva jeste što je van islam. Ja mislim da smo se razbrali. Znači, što znači pozivani i što znači poučavani od Za ta osoba koja van islam, da bi se ja pozvao u islam, kakve argumenti bi trebalo da posjeduje ili e, kakvo deluje neke čujeka E, sam nastup e, koji bi trebao čovjek da ima? Dosegашно време, значи па, посланик најболи ту е znači vo, во воиста сме само мало разјашнене и за нас и за наши слушаoci. Посланик салаллаху алейхи ве селем вели најболи пример е практични пример. Значи ако сакаме некого да позиваме во ислам, треба ми е прво да му докажеме на дело. Znači, ako mu kažeš treba da veruješ u Allaha Đelešanhu, treba prvo sam tija da go sprobaviš. Ako mu veliš treba da klanaš namaz, onda treba sam da klanaš namaz. Ako mu veliš treba da izbegavaš od ružne stvari, treba da izbegavaš od laž, od vređane, od e, sve, sve stvari koje se zabranjene, treba prvo sam tija da je praktikuješ. I затеа, значи, кога ќе го викаш едного човека во ислам, će pokušaš da mu dokažeš sam na najbolji način. A tija najviše, evo danas kao Indija recimo koliko ima je muslimani. I ka postanale malo ako se e, pročitan iz istorija oni muslimani, prihvatile vera со trgovci. Znači, idale muslimani, trgovci во тие područje i im покажале znači, kako je islam na дело. Ошов трговац da prodava, не го преварим никако nemu na vaga, uvek postupav ka što treba i oni виделе тија да е добро, да е вера Ислам позива во нешто добро што е и они прифатили Ислам. И мие треба, значи, денеска на тој начин да поступиме. И нормално, значи, прва особа, за да би постанала муслиман, треба да, да донесе шехадет, да посведочи, значи, да нема другог Бога, осим Аллаха Джелешануху и да е Мухамед, салаллаху алейхи веселем, njegov rob i njegov poslanik i da zeme gusu, znači da se okupe i on vliza na toj način u istinu. Pije, slušajte glas Vamos radio, poštene slušalci, vo, oja vreme i ova emisija, drugi deo, znači možete da postavite pitane našemu gostu za denešna, denešno druženje. Kada god možete da kontaktirate i linija da dobijete, slobodno se uključite. Mi sme uvek za vas i uz vas. Da li imame odgovor sa ono se proverime? On, jalë të tina i respektojmë, dhe ka zdasëm se të projmë, kë islam në ban krenar, jem umbeti me satar, a pon koni o lasni, se pe knoj këti lahim, Unë bekloj këti lahi Për me i thonë do fjallë sahi Fjallë sahi o dini tanë Pejgamberi të selam Pejgamberi o ka urnu O martesën mos bevanu. Nash glas, tamo zëvac, bambus, e Dasme Voj, emisija Islamske teme i gost naše navećene emisije, magistar islamskog prava, meštani sela Restilice, Munafis Hođa. Po sobota imame Efendija Idriza Idrizovića, u ponedovnik e, studenta Muamera Liko, neizmenično Haris Kalać, Jebu Idriz i sve druge koji god sakaje da se uključe dvoja, tri naše emisije islamske teme, možete slobodno da li se ovde prisutne ili preko aparatura koja možeme da se povežeme, uvek možeme da gostujeme i da se družime. Vo naša emisija sme drugi deo pitane i odgovori, kao je jasno, sme imali nagradno pitane postajano vo današnja emisija i uvažene Efendija veli da sme dobili nekoj odgovor, pa evo prilika svega da čujeme vezano za današnjo pitane. Денешно naše питање bilo nagradno питање koji se smatra kao prvi šehid во Ислам. znači koja osoba bila prva šehid vo islam, ne odgovori Selmedin Hođa i on veli Sumeja radijallahu anha, što je i tačen odgovor. Ova prilika, znači, može ako saka da čuje neku ilahija, da ni se javi da napiša koja ilahija saka da čuje. Današnje pitanje koje je postano za javnost go odgovori naš slušalac Selmin Hođa Selam da te Allah nagradi za tvoj trud i koristi me prilike da te posilam ime i kao i obično so na ilahi ako ste dobre vole da čujete slobodno se obratite tamo kede ste i dale vaš odgovor ili vezano za negde na naše druge teme. Ideme na sasvim kratka pauza, pa se vraćamo još malo ovo emisija. U ovoj šumi i don sek što burin šume gizon. U ona se ope me fitu, buritan već me jušminku. Ej ne se don džennet me hik, به بردن میکن رازی، او بوری بوری چیر دوت میکن پاس دین و ایمان دیت دید و چینی نشمت بازن هیه بینی ای چه زودی فریگی که سی گروش ماس میبام Mos ban turti me sulmue Se pak drekën ta ka banue Mos shvirtrim me u kalzue Se s'ma kush me dhe një grue Ban ti sabër e dhe baj Ru dhe gujën e mos shaj Për naj tje e për i guj Një qintë mina mos ja qitë nuj Ndash me konë besim të arimir Ti ndaj grus me pas më shir Ndash ti gru në për me këzu Pak për që duesh esh me i shku Pak për që duesh esh me i shku Se që ashtu zotje ka kriju Ndash me pas me ta ljumë të rrim Oh moje jer a ja ti vam e, radio očekujeme da našemu slučajcu Siromiljenu Hođa i sponime žena ako je dobre vole za njegov trud koji se potrudi da odgovor na današnje naše nagradno pitanje. I isto možete naši slušalci da se javiti, postajete na našemu gostu. Znači, kroz vaše pitana, poštovani slušalci, dođame do saznana i mi. Kao što se i naše nagradne pitana za sve slušalci, oni se uvek tujeka, sede tuje i svi koji pratite, slušaju naše družene, slobodno kroz pitana, dosta može da e, izučeti, saznaje to naša vera. Kao što svako je naš gost veli, pozivaj i podučuj od vera. Uvažena Efendija, sama reč e, poduču i od vera, kako možete da komentarišete na ovog reč? Za podučavane, na koji način, da li ima prioritet nekoj, da li, koji može da podučava? Pa vezano za podučavane jednoš malo detaljno smo zborili koja smo kažuvali od prva kuranska objava koja bila ikre i zapravo tu je kad se krije e, suština od podučavanja. Znači Allah Đelešanuhu nema slučajno u veri islam nišću i ne bilo ni slučajno prva objava ikde. Uči, istražuj, podučava, izučava, razmišljaj. I za tije je važno, znači, i može e, normalno, adekvatna osoba ne može svakoj da podučava drugog. Znači, treba prvo sam za sebe da nauči, da bi mogo i drugog da podučava. Ali važno je ovde, znači, e, da se obrati pažnja, evo mi je, ja trenutno radim kao nastavnik u školu. I ima je tu je znači mlade deca koje se još mlade, koje može mnogo stvari znači da nauči. E сега зависи тија од нас, ние колку ќе бидеме ангажуване и колку ќе уложиме свој труд да би ги нешто децата научиле. И многу е важно, значи, деца дор се малове да се подучава било во школо, било во овде како што имаме во во џамија, во мектеп ќе ги учат имами. Значи најважно е деца да се подучавае и да почнет још од малове не само во школу, него да идуат и на оџа овдека и да ги да се да се учат за вера ислам, jer сега они дор се малове можат доста ствари да научат i сега што ќе им лезе во глава, не може таке колајно да го забрае. За тие, значи, треба овде кад свакој да се потруди, било да е родител, дете или наставник, оджа, учител, професор, било кој, значи треба да уложи максимален труд како може да биде што више е, кори, да биде поќе користен, значи, за тие деца да би ги научив нешто. Znači, ipak je budućnost e, Vodeca, a Kašoveli naš e, uvaženi Efendija i upravo Kašoveli TV Efendija, deca da se podučavaju, tija je jedan golem plus, e, jer oni kad se podučavaju i kad se podučene, naučene, pozadno ide druge generacije i take je možda, kao što sam prošao sam početak, najadekvatna stvar širene i podučavane overa. vera. Pa normalno oni se naše buduće generacije i treba znači svako je maksimalno da daje trud za a, a, e, važno je mi ako smo došli сега do nekoj stepen по нас што доаѓаа генерација, они да го пројат тоја степен, да идат још мало ка нагоре, да не се враќаме поново назад. Значи, свакој treba da se potrudi i свакој što зев одговорност da a, pokaže znači e, trud za taj odgovornost. Znači ja ako danas kad učim deca u školu i ako primam platen sam tu je da podučavam deca, treba da se potrudim i na najbolji način da ga naučim decata. Тие зависи од свакој свеси и активност, колку е и од саме учители, и од саме ođe, i mami ili e, kako god da nazujem za učene deca. E, deca se, normalno poštovani slušalci, uvaženi Efendija, e, budućnost i bi trebalo da se podučavaje, ali evo jedna veznačivo naša, vo naše selo još deca nese na veronauka. Najverovatno je zbog hladnoća vremena, zato što je ladno, a ostale odrasle generacije ide na veronauka. Znači, inšala će počneti naše deca ovde i će se aktivira je malo stvari, a mi planiramo isto da imame kviz e, kroz naše emisije islamske teme od e, deca, znači e, pomalo uzrast deca i kroz emisije Družene i kviz malo i će se uputuje na medije, će se uputuje na javnost, će se oslobađaje od trema, od emocije i kroz saznane, a najverovatno će pripremet ovoga naš kviz ili družene, naše gosti koji gostuje, po nekoliko vreme, tija je tija nije nada i žela od e, dosta naš slušalci koji je ni dale jedan, jedna sugestija da se otvori jedan e, kviz vo, e, na studio da bi slušale i se aktivirale malo vučene deca na toj način. Kao se i mi uputujeme kroz ova nagradne pitana i slušane kroz emisije. Samo bi sakal ja da, da nadoknadim malo prije što si rekao, znači deca ovde ka naše i ja mislim samo i tije stvarno za pohvala samo da во Рестелица e, има тија веронаука. Не знам во други села дали има да идет на оджа. Да идет во джамија, значи и да ги учи оджа. Мислим само овде, кад тија има во Рестелица, иншала, e, ќе биде још више и ќе се настави још више да ги подучава оджа da za mašala je toga reč što veliš eh, veronauka, ali momentalno još nema je nikakve argumenti ili filizi što se veli. Inšala vo budućnosti svega polugođe kad će krene, deca će biti aktivne, a i nas ostaje roditelji da videme i mi je pod aktivne, pa makar sme izdvojili po nekoj euro da se plaća kao što se plaća za odrasle osobe koje mašala, kao što čujeme, izučile dosta od Kuran eh, za naše majke, sestre, žene ili čerke da čuje me na slušalci, ima jedno, nagrad, jedno pitanje, ali nevezano je za našeg gosta. Ja posljedamujem slušalca koji postoji tvoje pitanje, dosta nije poznat. Pitana se postavlja, u naša emisija islamske teme, samo vezane za tema ili od vera nešto. Ovo pitanje momentalno koje smo go primile ne je za našeg gosta, a ako saka vo nekoj, nekoj naredne emisije, kad će da me dosta znane, će da me odgovor, odnosno i informacija za sve slušalci. Selmidin da li nisi javiv so žela ne, onda go poselamujeme da go Allah nagradi za njegov trud koji odgovori na današnje naše nagradno pitanje. Uvažena Fendija, vo nekoje povruče a, vremena kad će vidjeti ili ka ranije u emisiji islamske teme, kad što ne sme znali koliko je sat, sme se družili po 3-4 sata i su tebe i su druge naše gosti. Ja bi privev kraj za današnja naša emisija islamske teme. Ako nemate još nešto da dodadete? Pa ja mislim da je dosta, mada i deneska ne sme bilje malo, već evo dva i pol sata kad sme ovde. Pa uvek je malo nešto, ka već če kreneš, e, a još su naši slušalci, kad bi postavljali ova pitana, su pozivci, po malo interesantna bi bila i ne bi trebalo da se ustruči da stramit. Nego, još jedno samo bi sakao da te prašam, a, da li ste spremne da kroz e, naše emisije islamske teme podraduje me neko i kviska, što svaka je naše dosta slušalci i evo same ste svedosti da ima i preko a, naš Facebook šo praća i nepostreky nenatija. Tako da velet i deca se trudet, ako deneska gostuje jedno dete, se sluša, onda vutro se potrudi drugo da nauči. Znači, na neizmenično, malo ukratko, po nekoliko minuta se ipak so, so deca da se družime. Pa može ja sve da se napravi, da vidimo znači kao može i što može da se uradi, pa inšala će biti. Onda ostanalo vreme i prilika da se posilamim i posilamim naš slušalci. Pa evo ja gi poselamujem sve slušalci Radio Bombus koje bile su nas koje se družile. Molim Allaha Đelešanuhu da im podari rahatluk, da im podari bereket, da im podari milost, ljubav, jene prema druge, molim Allaha Đelešanuhu da ni podari svim nam da zememe poslanika sallallahu alaihi ve sellem za uzor, da vidime i deneska kao što smo se družili, znači ka postupale prve generacije koje bile su poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kako podnesle toja teret kojim biv kao daden kao emanet, pa inšala i mi je da postupime na isti način. Molim Allaha Đelešanohu da ne oprosti svim nam naše grehe i da ne uvede vo dženet i dženetske lepote. Vekulu kavli haza vestakvirullah li velakum. Velhamdulillahi rabbil alemin. Evo, poštovni slušalci, ovo danas naše navećeno druženje u emisiji Islamske teme. je bilo sve da ve podsjetime da vo svaka sreda gostuje vo Islamske teme naš meštenin sela Resnice, magistar islamskog prava, Muna Pishođa. Vo petok imamo emisija koja je so predsjednika, ne sme ga odradile dva dva petoca ili dve emisije iz razloga što nemala struja. Vo sobota gostuje naš uvaženi Efendija Idris Idrizović, ponedavnik e, tu je je Muamer Liko i neizmenično još neko je naše koje sakaja da kaže ti, koje nese cicija od svoja vera da kaže ti dadet drugomu nekoje znane. Tije bi bilo sve, ovo današnja naša emisija su vas bile voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Munafis Hođa, tonska realizacija, Mersid Batali Golem Selam, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh svim vam koji ste bile zajedno sa nas. vo Ova emisija, a nakon emisija nastavljamo družene, ostanite na pravo mesto. Pravo mesto je tu je, glas radio Bambuske se čuje 1 0 0 100 nigde više. Mm -hmm. Hallelujah. عن الدنيا الخوف تراه أذهلها جلال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون Nossa, gosto de transporte. باطنه يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل العلم Ovo je naš наш Reva i Gozan, selamo je svi nas ovdje u studiju i svi naši slušalci u selu i širom sveta. فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إن سرنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع so, ova i rakija, evo i pozdrav posljedamo je svi nas ovdje u studiju naš slušalac je selo i širom svijeta من كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لسان كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرب يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت finally found the courage to speak about those days I was young so naive now my heart is breaking up cause I know I let you down hello can I tell you I'm just looking in the mirror, all I see is a broken man. My reflections full of pain. See, my past was just a lie. Now my present's just a cry. But I was gifted another chance by you, Allah. Hello, closer than my pulse, which is running through my veins. And I love you so much. You're my all, my everything. Now I dedicate my life to you. Allah But if you love her, then ask for a hand. Sister, if you honor yourself, marry him. And if you're still searching for that special love, don't worry, cause we have love.